Neka niko od vas ne drži svoj spolni organ svojom desnicom dok obavlja malu prirodnu potrebu i neka se nečisti nakon obavljene prirodne potrebe svojom desnicom i neka ne puše u posudu iz koje pije vodu. Hadis koji u sebi sadrži nekoliko adaba poslaničkih kojim nas je poučio Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam. U drugim verzijama ovoga hadisa stoji od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da je rekao poslanik sallallahu alaihi selleme: ja sam vama kao otac poučavam vas propisima pa kada neko od vas dođe da obavlja veliku prirodnu potrebu neka se ne okreće svojim prednjim niti zadnjim dijelom tijela prema kibli i neka niko od vas ne čisti se nakon obavljene male nužde sa svojom desnicom. Ovu predaju bilježi imame Budavu, Davud, Nesai, Numađe, darini Imam Ahmed i drugi sa dobrim lancem prenosilaca. A u predaji koju bilježi ima Muslimu svome sahihu od Salmana El Farisija, rečeno je Salmanu kad allamakum nebijukum kulle še'in hatel hira'ete vas je vaš poslanik sallallahu alaihi wasallam poučio svemu ništa nije ostavio a da vas nije poučio tome čak vas je poučio kako da se čistite nakon nužde pa je rekao Salman el Farisija eđel lakad nahana en nestakbile l'kiblete li gaitin au beulin jeste tako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve nam je zabranio da se okrećemo sa prednjim dijelom tijela prema kibli dok obavljamo veliku ili malu prirodnu potrebu. Evo enne stenđi biljenin ili da se čistimo sa svojom desnicom. Evo enne stenđi bi akalli min selaseti ahđarim ili da se čistimo sa manje od tri kamena. Evo enne stenđi bi ređi'in Eu bi admin. I zabranio nam je da se čistimo sa balegom i zabranio nam je da se čistimo sa kosti. Ovo su druge verzije ovoga hadisa. Kazali smo da je ovo predanje kod imama muslima u njegovom sahihu u kojima se zabranjuje da se čisti znači čovjek sa svojom desicom nakon obavljanja nužde. Prvo, po običaju, govorimo o prenosioc ovoga hadisa, on je Ebu Katade El Haris ibn Riba'in radijallahu ta'ala anhu poznati ashab učestvovao je na bitci na Hendeku i na, u ostalim bitkama nakon Hendeka. A što se tiče Bedra, postoji razilaženje među istoričarima da li je učestvovao u ovoj velikoj bitci. Prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve 170 hadisa, od toga se 11 hadisa nalazi kod Buharije i kod muslima u njihovim vjerodostojnim hadijskim zbirkama. Bilježi ima muslim u svome sahihu od Ijasa ibn Seleme da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao na dan bitke kada je bio zi kared rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallam hajru kursanina ebu katade wa hajru riđaletina seleme najbolji danas konjenik je bio ebu katade a najbolji pješak je bio Seleme. Sjećate se kad smo govorili o hadisu, kada je Seleme ibn Lekwa trčao za onim ljudima, sam na svojim nogama, za onim mušitima što su poubijali stoku i pastira Allahov poslanika sallallahu Pa je sam trčao za njima i oslobodio i trčao za njima na svojim nogama. Pa je kazao poslanik sallallahu sallam da je najbolji pješak bio toga dana, a da je najbolji konjenik toga dana te bitke bio Ebu Katade, radi Allahu ta'ala anhuma. U predaj koji je zabilježio imam El Bejheqi u svome dijelu, Delailun Nubuwe, stoji da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao toga dana Ebu Katadete te Sejidul Fursan. Ebu Katade je poglavar svih konjanika. On je najbolji, on je najbolji konjanik. Barek Allahu fike, ja Eba Katadete. Allah ti učinio svaki bereket u tebi o Ebu Katade i u tvome djetetu, i u djetetu tvoga djeteta, i u djetetu djeteta tvoga djeteta. Znači, dobio je njegovom potomstvu cijelom Allahu poslanik sallallahu sallam. Što se tiče njegove smrti, postoje različita mišljenja i ispravno je da je umro 54. hijđarske godine. Neki kažu da je umro za vrijeme, ali je, radi Allahanu, 40. godine. Znači, u svakom slučaju, ako smrti, godine smrti postoji veliko razilaženje. Ovaj hadis poslanika, sallallahu alaihi sadrži u sebi nekoliko propisa, adaba, kojim je poslanik sallallahu alejhi ve poučio svoj ummet. I u njemu je jedan od brojnih dokaza da muslimani nisu potrebni da traže sebi etiku i bonton kod drugih nego mogu to naći u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve Ono o čemu ljudi danas ne govore, i o čemu nema nikakvih pravila, ni principa, niti bontona, to je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam je postavio prije više od 14 stoljeća. U dijelu Hilijetu Leulija od Ebu Nuajma navodi se da je Osman radijallahu ta'ala anhu ibn Affan rekao nakon što sam primio islam nikada nisam slagao i nikada nisam svoj stidni dio dotaknuo svojom desnicom nakon što sam dao prisegu poslaniku sallallahu alejhi Nakon prisege mojom desnicom koju sam dao Allahove poslaniku nikada više nisam dotakao svoj spolni organ svojom desnicom. To je takva i bogobojasnost koju uzvišeni Allah te barek dala daje kome hoće. A u drugoj predaji kod Ebu Nuajma i kod Ibn Ebi Šejbe u njegovom usamneku i u Muadžemu Ebu Jale i u Eusatu Ibn Munzira i u drugim hadijskim zbirkama kaže se da je Osman radijallahu ta'ala anhu rekao tako mi Allah. nisam nemoral počinio ni u islamu ni prije islamu nikada nisam nemoral počinio nikada sam bio u džahilijetu nikada sam ušao u islam a kaže ulaskom u islam nije se ništa kod mene povećalo do moj stid a ulaskom u islam nije se ništa povećalo do moj stil. I kaže nikada nisam kazao neistin, neistinu i laž koja je koja nije bila. Znači da kažem nešto što se nije desilo. Osman radijallahu ta'ala anhu. Od Ali Allahu ta'ala anhu se prenosi da je rekao moja desnica je za moje lice. A moja lijevica je kada obavljam prirodnu potrebu. Da se čistim sa lijevicom. Znači ne, ne radim to sa desnom rukom. Jer desna ruka ima posebno mjesto u islamu i mi smo govorili prethodno, prethodno od hadisima, hadis koga prenosi Ajša radijallahu anha, o kome smo već pričali, da je poslanik sallallahu koristio svoju desnicu za lijepe stvari, a za lijevice, a lijevicu je koristio za sve što je mimo toga. Jedne prilike El Hasan ibn Ali se oseknuo desnicom, svojom desnom rukom pred Muavijom radijallahu ta'ala anhu. Pa je kazao Muavija, čini to lijevom rukom, a ne desnom. Jer desna ruka nije znači za te stvari. Bileži imam Tirmizi el Hakim. Nije to onaj Ebu Isa što ima el Džamija, što ima svoj sunet. Nije to on, to je drugi. Ovaj više je vukao i težio ka Ima svoju hadijsku zbirku koja se zove El Ilal. U njoj je spomenuo predaju od Ebu La'alije da je rekao Ma testu frđi ferđi bijemini mundu sitine seneten eu inesene. Nisam svoje stidno mjesto ili svoj spolni organ dotakao svojom desnicom već 60 ili 70 godina. Nije to učinio, znači svojom iz poštovanja prema svojoj desnoj ruci. U istom dijelu El Ilal od El Hakima etirmizija, se navodi da je rekao kazao je Ebu Darda čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve da kaže Men istenđa bi jeminihi fe ja'ala li sulemen ila nafsihi o faqad aqlahu ah-, hatta minhu dinuhu huwa la Kaže, čuo sam poslanika sallallahu ve selleme da je rekao ko se očisti svojom desnom rukom ta je otvorio šejtanska vrata prema sebi. I izgubio je svoju pamet. I izgubio je svoju vjeru, a on to ne osjeti. Izgubio je svoju vjeru, a on to ne osjeti. Mogu li ovo biti riječ poslanika Ne mogu biti. Ovo nigdje niko nije zabilježio u hadijskim zbirkama, koliko je poznato, da se igdje ovaj hadis bilježi, niti približa ovako nešto. Da čovjek zato što očisti se desnicom svojom da izgubi vjeru, tako nešto poslanik sallallahu alejhi nije govorio. No međutim taj hadis spominje pa se sa njim dokazuje, znači pa smo ukazali na njega i upozorili, a ne ne uzimajući ga znači kao argument. Iz poljašnjeg značenja ovoga hadisa zaključuje se da je čovjeku zabranjeno da dotiče znači svoj stidni dio ili spolni organ kada znači obavlja malu prirodnu potrebu ili prirodnu potrebu, a navode se hadisu u kojima se spominje općenita zabrana. No međutim, jedan dio učenjaka kažu da je ta općenita zabranja pojašnjena posebno. Iako tu postoji poseban spor kod učenjaka islamske jurisprudencije, može li se u zabranama, da li u, zabranama i u poglavlju zabrana, da li opći argumenti podliježu posebnim. To je posebno pitanje vezano za islamsku jurisprudenciju i nije sada vrijeme da o tome govorimo, no međutim, znači, postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Jedni kažu koji brane, oni kažu, ako čovjeku nije dozvoljeno, dok se čisti, koristiti svoju desnicu. Jer mu je tada zaista potrebna. Kako mu je onda dozvoljeno koristiti kad je mimo toga? Kada se tušira, recimo, i o tome, pa mu nije potrebno do te granice. Pa je onda, kažu, tu zabrana preča. Da bude zabrana, jer tu nema potrebe, znači, da koristi, da koristi svoju desnicu. Lijepo je čovjeku da prilikom čišćenja postoje nužde da ne koristi svoju desnicu nikako. Samo da to čini lijevom rukom. Osim ako je u nuždi, ako mora. Pa ako se pere sa vodom, onda će polijevati sa desnom, a praće se a praće se sa lijevom. A ako se čisti sa kamenjem, onda će se čistiti samo sa lijevom rukom. Ovdje je došla zabrana. Neka niko ne čini, neka ne čini tako, zabrana. U nehju li tahrim. Tako kaže fiksko pravilo. Zabrana rezultira haramom. Kada se nešto zabrani, onda to biva haram. Osim ako dođe argument koji tu zabranu spusta na niži stepen, a to je šta? Mekruh. Jer naredba u šarijatu može biti za vađib i za sunnet i zašto još? To je isto. Naredba u šarijatu može biti, kada se nešto naredi da to bude vađib, ili parz, ili sunnet, ili mubah. Tako u šarijetu se može narediti nešto, nešto da bude mubah. A naredba kada dođe, zabrana kada dođe, ona ne može biti nego za haram, tahrim i za kerahijet, za kerah, da je mekruh nešto. Ne može biti za mubah. Znači naredba može biti fard ili vađib, sunnet, mubah. A zabrana može biti samo za haram i za mekruh. Pa šta? Ne može zabrana, ne može biti u šerijetu da je nešto zabranjeno pa da je to mubah. Ne može. Ali može biti da je nešto naređeno pa da je mubah. Allah što kaže وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا A kada skinete svoje hrame, kada završite, onda lovite. Naređuje Allah žal lov. Je lov ovdje naređen vađi? Nije. Nego mubah. Ako hoćeš lovi. Ako nećeš ne moraš. Ako ti je potrebno da loviš, lovi. Ako ti nije potrebno, nemoj gubiti vrijeme, nego radi ono što ti je koristi. Sjedi zikri obožaj Allaha te Pa naredba može biti, znači, za ova tri stepena, a zabrana ne može biti nego za dva. Ovdje je došla zabrana i neka niko ne drži svoj spolni organ, znači dok obavlja malu nuždu neka čisti se nakon obavljene nužde sa desnicom svojom rukom. Neki učenjaci kažu da je ovo za zabranu, da je haram. To je, tog je mišljenja, da su tog su mišljenja učenjaci bukvalističke pravne škole zahirijskog mezheba, između ostali Ibn Hazm u svome dijelu El Muhalla, u prvom tom, na 95. strani je to kazao, i ovo smatra dio šafijskih pravnika. Kao autor knjiga, knjige El Muhazzeb i drugi. Smatraju znači da je ovo, da je ovo haram. No međutim, čudno je da su isto vrijeme učenjaci bukvalističke pravne škole kazali da žena može dotaći svoje stidno mjesto, svojom desnicom, da to ne smeta. Jer kažu, šta, mi imamo za muškarca, jer ovdje se kaže za kerahu. Svoje stidno mjesto misli se na muškarčevo stidno mjesto. A kažu, za ženu nemamo argumenta. Pa će se ova zabrana odnositi isključivo na koga? Na muškarce. Neće na žene. Tako oni gledaju. I isto tako dozvoljavaju da žena svojom desnicom dirne spolni organ svoga muža. Ne smeta kod Ali smeta da čovjek dirne svoj vlastiti organ sa desnom rukom. Pa su znači pristupili tom globalnom svatanju, globalnom svatanju hadisa. Čak učenjaci bukvalističke pravne škole kažu i ovoga stava su neko, neki hambelijski pravnici, kako spominje Ibnu Hadžaru u svome dijelu Fethul Bari. Kažu kada bi se čovjek očistio desnom rukom ne bi mu to koristilo nikako. Bio bi kao onaj koji se nije očistio nikako. Ne koristi desnom rukom da se čistiš. No međutim ispravno je da koristi, ako čovjek koristi des, očisti desnom rukom bez potrebe, čišćenje je ispravno, ali on šta? Ružno postupio. Ružno je postupio ili da kažemo da je griješan ako bismo kazali da je haram što nije bio mezheb džumhura. Džumhur leme kažu da je to mekruh. Jer je kaže ovo je edebi, ovo su adabi, ovo je etika, pa neće u tome biti harama, nego će biti znači kerahijet i bit će, i bit mekru. Kaže ima mali kako se očisti desnom rukom, to će mu koristiti kao čišćenje, no međutim ružno je, ružno je postupio. Ovo je sve iz razloga što desna ruka znači je ima posebno mjesto pa kada bi se čovjek čistio desnom rukom nakon nužde možda bi se sjetio toga prilikom jela ili pića, pa da mu ogadi jelo ili piće, jer sunet je znači da čovjek jede sa desnom rukom, a sigurno ako bi se sjetio što je bilo prije toga, možda bi čovjek ogadio sam sebi jelo što nije cilj šerijata. U ovome propisu žena je kao muškarac, nema nikakve razlike, njoj je zabranjeno da lira, znači svoj prednji ili zadnji stidni dio tijela jeli sa svojom desnicom zbog toga što je desnica zbog toga što je desnica znači mjesto ima posebno znači mjesto i ne treba na desnu ruku da dolaze nikakva nečistoće i nikakve prljavštine, znači koliko je moguće da se toga čovjek sačuva. Iz ovoga hadisa isto tako možemo zaključiti ako čovjek na svojoj lijevici ima prsten na kome je napisano Allahovo ime, nije mu dozvoljeno da se čisti sa njim, sa tom rukom. Na lijevoj ruci ako bi imao prsten, pazite. I napisano Allahovo ime. Ne može se čistiti tom rukom lijevom. To zaključujemo iz ovoga hadisa. Ko zna kako? Ovo je jedan čudan zaključak. Kako to zaključujemo iz ovoga hadisa? U redu Allah ne se donio nije u WC-u, u prirodi je. Ne, prste na lijevoj ruci. Prste na lijevoj ruci, iz ovoga hadisa zaključujemo da se čovjek ne smije čistiti lijevom rukom na kojoj ima prste na kome je napisano Allahovo ime. Kako to zaključujemo iz ovoga hadisa? Ti se čist, ne, ne smiješ u redu. Kako zaključuješ to iz hadisa? To je jasno. Svima da se ne smiješ čiti sa Allahovim imenom. Ali kako zaključuješ to iz hadisa? Odakle, kako izvlačiš taj zaključak? Jer ponekad zaključak biva jasan. Spomenuo te što ne smiješ koristiti, tu je dokaz. Ali kako ćeš izvući zaključ, kako ćeš razumjeti između redova nekada? Dokaz je Isa jednostavno što čovjek se ne smije čistiti desnicom rukom. Desnom se ne smije što je zabranjeno. Pa ako se ne smiješ čistiti desnicom, onda je preče da se ne smiješ čistiti lijevo na koje ima Allahovo ime. Je li tako? Kako će, ako je desnom zabranjeno, kako ćeš čistiti prstenom na kome ima Allahovo ime? Pa preče je taj prsten i on ima veće mjesto nego ta tvoja desnica, jel tako? Jer je to Allahovo te barem ime. Pa tako iz hadisa se znači zaključuje da je to zabranjeno. Zato ima Malik smatrao da nije dozvoljeno čovjeku dati dirhem niti dinar na kome je napisano Allahovo ime. Smatrao je to ružnim postupkom. Da to dođe u čapirske ruke. Da on drži dirhem ili dinar na kome je napisano Allahovo ime, kaže to se ne treba, ne treba nikako dešavati. Pa ako to ne treba se dešavati, da to dođe u čarske ruke, pa šta je onda sa čišćenjem nakon nužde sa prstenom na kome piše ime? Jel tako? Onda je to preče da to bude, da to bude zabranjeno. Kaže Ibnul Arabi El Maliki, poznati malikijski pravnik i mufecir koji ima svoje djelo, ali to Ahvadi, komentar na Tirmizin Sunen, ima svoje djelo Ahkamul Kur'an, popisi Kur'ana, štampao danas u četiri toma, veliki pravnik, kaže ja sam imao prsten na kome je bilo napisano Mohamed ibn Arabi. Imao je prsten, bilo njegovo ime napisano, kaže pa sam ga ostavio i nisam se htio čistiti nakon njega, sa njim postoje, kaže, nužde, cijeneći ime Allahovog poslanika, sallallahu Kaže pa, nisam htio, kaže, koristiti ovaj, to ime zbog imena Rasulullaha, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. I ovdje kaže na kraju hadisa, vola je til ina i neka ne puše u posudu. Dok pije. Znači, kada pije čovjek da ne puše u tu istu posudu. Ovdje je izraz tenepese je tenepesu korišten u stvarnosti njegovoj. A ponekad se koristi u simbolici. Kako kaže uzvišeni Allah Đeršanu, o subhi i da tenepes. I zore kada diše. Zora ne diše. Ili se kaže za tenepesem nehar ili tenefusum nehari disanje dana. Disanje dana se kaže u arapskom jeziku kad se dan širi, kad se povećava dan ili dulji dan. Tad se kaže da dan diše. Ili se kaže tenefusul emuadž, disanje morskih valova. Valovi ne dišu, ali se misli kad se more uzburka i kad se valovi dignu, onda je to vid disanje, pa mu se pluće njegova šire i skupljaju tako je isto i ovdje, neka se spominje simbolično, a neka se spominje jeli, u stvarnom značenju. Znači da ne puše u tu posudu dok pije, već da puše mimo posude. Što je bio sunet poslanika sallallahu alaihi sallame, da je prekidao, da je pio na tri puta i da je disao, znači van posude. Hikmet u tome jeste da čovjek ne unese u posudu iz koje pije nešto od prljavštine i nešto iz usta da iziđe. Na primjer, čovjek pije iz posude, pa puhne, pa mu ispadne mrva. I onda drugi neko treba da to pije. Ili on sam može mu se zgaditi. Ili pljuvačke ili slično tome. Pa je onda to od edeba i od etike jeste da čovjek puše, znači mimo te posude iz koje pije, da ne bi sebi ili drugima ogadio ono što pije. Kaže Ibnu Obbah, vidio sam Sehnuna, jednog velikog malikijskog pravnika i učenjaka imama Malika, ili učenika imama Malika, da je pio iz posude vodu, pa bi kada bi god popio kazao bi bismillah. A kada bi završio rekao bi alhamdulillah. I tako bi ponovio nekoliko puta. Spominjali smo da je tako činio ko? Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, kada bi jeo kod svakog zalogaja. Ovaj bi se hnun tako činio. Uzme, popije vode, kaže bismillah, pa kaže alhamdulillah. Pa tako tri puta ili više puta. Pa je rekao, kaže, ovo nije sunnet, ali kaže, lijepo da se ovako čini. Rekao je, nije sunnet, ali je lijepo da se ovako čini. No međutim, mi kažemo, to je lijepo da se tako čini, ali je to i sunnet. Ali je to i sunnet poslanika, sallallahu Ima predaja kod imama Tabaranija u njegovom na Leusatu, za koju imam Ibn Hađareva Skalani u svome dijelu Fethul Bari u komentaru Buharinog Sahiha i šeh Albani u svojim silsilama u trećem tomu, kažu da je dobra. U kojoj se kaže od Ebu Hureyre radijallahu anhu Pio je poslanik sallallahu alaihi selleme na tri prekida. Kada bi približio svoju posudu ustima, kazao bi bismillah. A kaže, kada bi prekinuo, kazao bi elhamdulillah. I kaže, tako bi učinio tri puta. Jel jasna predaja? Znači, kada približi, kaže bismillah. Kada udalji, kaže alhamdulillah. I tako bi učinio tri puta. Znači da je tri puta šta kazao bismillah i tri puta alhamdulillah. I ova predaja u osnovu ovaj predaj kod Ibnu Mađe u Sunenu i ima potvrdu u predaj Ibnu Mesuda koji je al bezari i Taberani i bilježi imam Tirmizi sa ispravnim lancem prenosilaca u svome Sunenu da je poslanik sallallahu alejhi wasallam rekao: "Wasammu إِذَا antum sharibtum wahmadu إِذَا antum rafatum." Kaže, kažite bismillah kada budete pili. A kada prekinete sa pićem, kažite Elhamdulillah. Dobro, čovjek pije koliko puta? Na koliko prekida? Na tri. Znači, kada piješ, kaži šta? Bismillah. A kada prekineš, kaži elhamdulillah, Pa ova predaja je mogući argument i potvrda ovoj prethodnoj verziji. Može biti, ne mora, a može biti. Jer se kaže, općenito kada pijete, kažete Bismillah, a kada prekinete, kažete Alhamdulillah. No, međutim, kada bi čovjek samo na početku kazao Bismillah, pa pio tri puta i na kraju kazao alhamdulillah, ne bi bio od onih koji su prestupili granicu. Jer on je rekao da to čini u ime i na se zahvalio svome gospodaru te Keoteanu. Navodi se predaja kod Buharije i kod muslima od Enesa ibn Malika da je poslanik sallallahu alaihi wasallame disao tri puta, kaže se, u piće dok je pio. U piće dok je pio. Kako ćemo to staviti? Neka olema kaže ovdje u piće, ne misli se u piće da je on puhao u posudu, nego je van piće puhao. Znači misli za jeban pića puhao, jer je to zabranio da se radi, pa ne bi Allahov poslanik činio ono što je zabranjeno. A druga olema kažu, ne, to vrijedi eksplicitno za Allahov poslanika, samo njemu. Svojstveno njemu, sallallahu alaihi wasallam, ne vrijedi za druge ljude, jer kažu iz njegovih usta ne izlazi nego bereke. Ko je taj ko ne bi volio da iziđe pljuvačka? Allahov poslanika, salallahu alaihi iz njegovih usta u vodu pa da on to popije. Ko je taj? Pa je svaki hajdi svaki bereket u njemu, pa kažu to je samo vrijedo za njega. Bilo ovo ili ono, u svakom slučaju hadisu nije argument koji ukazuje da je do to dozvoljeno. Jer je Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, nama to zabranio, a riječi Allahov poslanika su kešrijat ili propisi za cijeli ummet. Pa je čovjeku znači zabranjeno da puše u vodu. Dobro, šta je sa hranom? Isto zabranjeno. A u hadisu se spominje samo šta? Voda. Pa kažem, ako je zabranjeno vodu, onda je zabranjeno gdje? I u, i u hranu, isto tako. No međutim, na naše srce smirenije kad imamo hadis. Je tako? Nego da znači, činimo analogiju. Kad imamo hadis, onda nam ne mogu prići oni koji kažu nemate argumenta. Ima hadis koga bilježi ima Mahmed u svome musnedu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ibnu Abbas radijallahu anhu da je rekao zabranio je poslanik sallallahu alaihi wasallam da se puše u hranu i vodu. E ovo je sada riješilo sve probleme i hadis je jasan. Zabranio je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve da se puše u hranu i vodu. A u predaji koji bliži Ibnu Mađe sa slabim lancem prenosilaca, predaja Baib, kaže se od Ibnu Abasa, nije poslanik sallallahu alejhi ve nikada puhao u hranu ili vodu kad su vrući, znači kad su vruća, kad je vruća hrana i voda, niti je puhao u vodu dok je pio ili piće bilo kakvo zbog nečega što se nađe u toj posudi. Ebu Sjedan Hudri kaže da je Allahov poslanik sallallahu ve zabranio da se puše u piće koje se pije, pa mu je rekao čovjek, a šta ako ja vidim tu nešto što mrzim? Vidio sam trun ili nešto, muhu možda i slično tome, kaže prospije. Prospi to što je unutra. Pa se to prosipanje ne smatra šta? Rasipanje. To se prosipanje ne smatra rasipanjem ili da čovjek uzme neku slanku nešto da to izvadi. Pa je rekao, ovaj čovjek kaže, Allahov poslaniče kaže, ja se ne mogu zadovoljiti i ne mogu se napiti sa jednim onim ovaj jednim pijenjem. Nego moram na više puta. Pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi onda kaže odmakni posud od usta. Odmakni, pa predihni, pa ponovo nastavi. I ova je predaja vjerodostojna. Pa je znači zabranjeno čovjeku da puše, da uzme tu posudu i da puše u nju, da bi to smaknuo. A isti je propis, kazali smo, i za hranu. Isti propis je i za hranu. Jer čovjek puše u hranu zato što je šta? Vruća, pa ne može je jesti. Bileži, imam tabarani u svome dijelu Esagir od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu kaže donijeta je poslaniku sallallahu alaihi sallam vruća hrana koja se je pušila pa je digao svoju ruku i kazao Allahume la imna nara gospodaru naš nemoj nas hraniti vatru no međutim ova predaja baji predaja je šta? baji slaba, nije vjerodostojna no međutim imaju vjerodostojne predaje koje ukazuju da nije dobro jesti vruć hranu između ostali je predaja koju bilježi imam Ibn Hibban, i Hakim, i Darimi, i Bejhefi u kojoj je poslanik sallam, u koje je Esma bintu Ebi Bekr uzela hranu koja se pušila i poklopila je, ostavila da se malo ohladi. Jer je lepo da čovjek ili pokrije tu hranu, da nešto ne upadne u hranu. A ponarošto po noći, po noći se mora pokriti. Jer je poslanik sallallahu alaihi rekao u Adisu, koga bježima muslim, ima jedno veće u godini kada Allah Želešanu sa neba spusta epidemije. Pa koja god posuda naiđe da je otkrivena u tu posudu će upast epidemija. Pa treba po znači da sve pokrije. Dobro, ako se stavi posuda u križidera, ne pokrije se. Smatra se pokriveno. Šala se smatra pokriveno. Šala je pokriveno. Pa je Esma binto Ebi Bekr ostavila to da se ohladi i kaže čula sam Allahovog poslanika, ona kaže čula sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve da je rekao za hranu koja se ohladi, kaže innehu a'zamu lil bareke kaže ta u toj hrani će biti veći bereket. Kad se hrana ohladi. Kad se hrana ohladi. Ovo je ono što se danas u islamskom svijetu skoro pa nigdje ne pravi. Ljudi vole bravo. Onako kako ključa da ga onako sipa u usta. A to je, to je neispravno. Vidimo iz ove vjerodostojne predaje da je poslanik sallallahu alejhi rekao da je u tome veći bereket. Ne samo bereket, već brojne bolesti izaziva vruća hrana. Pa neka je salavat i selam na Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam koji nam je ukazao na ono što je najbolje. A bilježi imam Bejheti u svome dijelu Esunen sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je rekao Ebu Hureyre La yukelu ta'amun hatta jezhebe buharuhu. Neće se jesti hrana dok ne ode njena para. Kad se više ne bude pušilo, onda jedi. Ovo je kazao Ebu Hureyre, čovjek koji je najviše vremena proveo ne najviše vremena proveo, ali najviše zapamtio od poslanika sallallahu alejhi ve i najviše nama prenio i najviše nama prenio od svega toga. Pa znači nije ispravno čovjeku da puše u hranu i nije ispravno čovjeku da puše u piće, znači koje pije, bilo da puše zbog toga što je vruće ili da puše da nešto udalji ili makne neki trun i slično tome. Znači sve je to oprečno, sve je to oprečno i sve to nije ispravno. Islamski učenjaci su raspravljali čak o tome koji od ova tri predaha treba biti najdulji. Ako se na tri predaha čini to, koji najdulji treba biti? Pa neki kažu prvi, neki kažu zadnji i tako dalje, no međutim, za to nije došao dokaz u šarijetu, nego kako god čovjek da učini to na tri predaha, bit će, inša Allah, ispravno. U ovome hadisu koga smo spominjali od Ebu Katade, je dokaz da čovjek može piti na jedan predah, da ne mora piti na tri predaha. Može, znači, dovoljno je da pije na jedan predah. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve ovdje rekao i neka ne puše u posudu. Znači, bitno je da ne puše u posudu. Samo neka popije i neka smakne ako će predihnuti. Ali neka ne puše u posudu. Pa može, znači, piti jedan put, ne mora na tri. I sjetite se hadisa koga smo sada spomenuli Ebu Seid al-Hudrija u kome kaže Čovjek, a šta Allahu poslanik ako ja vidim unutra nešto što mrzim? Pa mu kaže Allahu poslanik sa osadom prospi. Ali kaže ja se ne mogu napiti iz jednog pijenja. Pa mu kaže poslanik sa osadom onda odmakne šta? Posud. Nije rekao pa i ne treba da se napiše od jednog pijenja. Nego trebao tri, jel? Nije mu to rekao. Ovaj kaže ja ne mogu odjednom. Kaže pa onda odmakni posudu pa predaje. Što znači da se sad isto zaključuje šta da je dozvoljeno da čovjek pije iz jednog predaha, jel tako? U protivnom bi Allahu poslanik sallallahu ve selleme osudio njegove riječi i kazao bi, pa i ne treba to da činiš tako, i vaša tri puta. Pa je dozvoljeno čovjek znači iz jednog da pije, no međutim, iz tri će biti potpunije, a Allah najbolje zna. Prenosi se od Ibnu Abbasa, Tausa i Ikrime da su ovo mrzili. Da su mrzili da čovjek pije jedan put i govorili su da je to šurbu šeitan, da je to postupak šeitana, da tako šeitan pije. Da je to šeitansko pijenje, baš tako. I bileži imam El Bejheqi u svome dijelu Šobul Iman da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao da je pijenje od jedan put šeitansko pijenje. No međutim kaže imam Bejheqi nakon što je zabilježio ovu predaju kaže i ovaj predaje Mursel. Jer je Ibnu Šihab ez Zuhri prenosio od Allahovog poslanika, a Ibnu Šihab ez Zuhri je iz skupine poznih tabijina nije dočekao ovaj vrijeme as, mnogih ashaba, pa kako je onda dočekao vrijeme poslanika sallallahu sallam. Pa ova predaja nije vjerodostojna, a vidimo da prethodna predaja ukazuje znači da je to da je to u svakom slučaju dozvoljeno i da u tome nema grijeha Allahu ta'ala ale. Ovdje na kraju možemo spomenuti jednu stvar, jedan problem koji nam se neminovno nameće kada smo spomenuli ovaj hadis. Jedan problem, a to je čovjek kada obavi malu prirodnu potrebu, ne smije se čistiti desnom rukom niti smije držati svoje stidno mjesto, svoje spolovilo desnom rukom, jel tako? Mora to činiti rukom, u redu. Čovjek obavio malu prirodnu potrebu i hoće da se očisti sa kamenčićima. Kako će to uraditi? Ako bude čistio desnom rukom, onda je od onih koji čiste desnom rukom, pa je to zabranjeno. A ako bude svoje stidno mjesto držao desnom rukom, onda je opet upao u zabranu. Je tako? Jer je zabranjeno da se čisti i da drži svoje stidno mjesto desnicom. A on je obavio malu prirodnu potrebu i hoće se očistiti kamenčićima. Druga je stvar vodom. Vodom će desnom posipa i on se čisti. Ali kako će sada uraditi? Malu nuždu je obavio čovjek. Imam al je u svome dijelu Mealemu Sunen i u drugim dijelima govorio o ome pitanju i došao je sa jednim čudnim zaključkom. Kaže, kada čovjek obavi malu prirodnu potrebu, muškarac, jel, o propisu žene smo govorili, prošlog i pretošlog puta. A ne može se očistiti jer upada u zabranu neminovno s jedne strane, onda će, kažem, obaviti potrebu, pa će spomenuti malo naprijed, pa će sjesti. Pa će privući svoja stopala unutra, će znači ka svome stidnom mjestu, i onda će staviti jedan kamen između stopala i stisnuće na nogama. I onda će se privući uzet će znači svoje stidno mjesto i očistiti se nakon nužde. To je rekao imam El Hattabi. I neki su ga učenjaci podržali u tome, jer kažu ne možeš se, kako ćeš se očistiti da ne upadneš u zabranu. Ovdje, braći, mi dvije zabrane. Ti si došao da se očistiš nakon nužde. Neka olema kažu da je to haram. Znate što znači haram? Upasti u gdje i biti griješan. Šta će čovjek uraditi? Mora zato postojati rješenje. Pa je neka olema kazala nema drugog rješenja nego tako da učiniš. Drugi su kazali i ono što je ispravnije mišljenje jeste da će čovjek uzeti svoje stidno mjesto lijevom rukom, a da će držati kamen desnom rukom i neće pomjerati desne ruke, nego samo drži. I onda lijevom rukom očisti se od taj kamen. A desna se ne smije pomjerati. Jer tad se ne smatra da je čišćenje više liči polijevanju ili držanju nečega pričvršćivanju, za čovjek mora očistiti to. Drugi su kazali treba ustati pa prići nekom zidu pa se opsiti velikom kamenu i o tome. No, međutim, je li to uvijek čovjek na raspolaganju? Ovo možda u naše vrijeme nije toliki problem bio, braće. Ali problem u vremenu kada su ovi hadisi izrečeni, ovo su bile žive, svakodnevne stvari u koje je čovjek upadao po nekoliko puta. Kao što ti upadaš svaki dan, kako ćeš zikrit posle namaza. Isto tako. U naše vrijeme nije, jer je to problem je riješen, alhamdulillah, ovom milošću i blagodaću, no međutim, ovo je nekada bio veliki problem. Pa zato danas kad se spomene, onda se ljudi smiju, kažu pa o čemu mi pričamo. Priča se jednostavno što je to nekad bio problem, a ne mora znači se da nekada neće biti problem i da čovjek neće upasti u njega. Pa znači da zna, u svakom slučaju da zna propis. Pa će čovjek ovdje držati znači kamen desnom rukom, a očistit će znači bit će pomjeranje lijeve ruke i njegovog stidnog dijela, tako znači da ne bi ispalo da je desnom rukom promjerao, jer ako ne pomjera onda se ne može smatrati da čisti. Jer to bi više bilo kao držanje, učvršivanje nečega ili kao samo posipanje same vode, znači po stidnom mjestu. Allahu ta'ala alem, sallallahu me ala nebina Muhammedinu, ala anhi wa sabi ajma'in. Ovim su završili, znači, ovaj hadis Ebu Katade. Nakon toga ostao nam još jedan hadis kome ćemo govoriti nešto ukratko o azavskom kaburu i o još nekim propisima čišćenja nakon nužde, pa ćemo time znači onda završiti poglavlje pabeta, pa ćemo onda preći na poglavlje mi svaka, u svakom slučaju znači onda bi time bili završile ovo poglavlje. Ima tu dosta pitanja koja se vežu, o kojima se može govoriti, no međutim nisu usko vezana za sam hadis. Kao na primjer dodirivanje spolnog dijela tijela, da li kvari abdest ili ne kvari. Ako tako budemo išli, onda ćemo se puno širiti, pa nećemo dati hadisu samo ono pravo koje on zaslužuje, ali mi smo se ograničili da se dotičemo onih propisa koji su vezani za hadis. A da obuhvatimo stav fik, to je nemoguće. To nisu mogli oni koji su bili znani i učeni u vjeri, pa kako ćemo mi koji smo možda nešto malo naučili po islamu, Allahu te I dio je Allahu poslanik sa osvijem namaz prije U redu. Ova naredba, jel povlači za svom obavezu? Povlači. Nema tu što, povlači sigurno. Obavezu. Jer Allah poslanik rekao, klanjajte. Treba Allah poslanik dođe i kaže, klanjaj prije akšama. Što ti reći? Ma nisi ti mislio Allah poslanik da ja klanjam, ti si mislio, ako hoće. Rekao ti je da klanjaš završeno, naredio. Ti svom slug rečeš donesem čašu vode. Kažem, nisi ti mislio, nisi ti žedan. To si ti mislio i kasnije ja to mogu. Klanjaj sada. No međutim, i to je važno I taj bi namaz bi prije akšava bio obaveza da nije Allahov poslanik nakon toga rekao mi ne iješa, ko hoće. Klanjaj, klanjaj, onda kaže ko hoće. Pa je ta riječ ko hoće tu naredbu spustila na šta na stepen sunneta. To ti je bolje. Ne mreš šta reći mu ba. na stepen sunneta je da Allahov poslanik naredio pa onda ti dao olakšicu. Ako hoćeš. Samo još ne kaže, ali nemoj propustiti to, bolje ti je. Naš. E, ta naredba je spustila šta? Tu obavezu na taj stepen. I da poslanik sallallahu kaže, ja sam vam zabranio da posjećujete kaburove, sada ih posjećujete, Pa naređujem. Ovdje je naredba. No međutim, ovdje je naredba došla nakon zabrane. Pazite. A u šarijetu naredba, kada dođe nakon zabrane, ima poseban propis. Neće se više tretirati naredbom. Allahov poslanik sallallahu alejhi nešto zabranio i nakon toga naređuje, nakon te zabrane. Ta naredba neće biti više biti šta za za nego će biti sunnet. Ili po nekoj ulemi da će biti za mubah. Ili po trećoj ulemi da će biti onaj propis koji je bio prije zabrane. Budući da si pitao ome, moraš trpiti slušati. Ovo su pretizna pitanja islamske jurisprudencije. Allahov poslanik sallallahu rekao ja sam vam bio zabranio da posjećujete kaburove, sada ih posjećujete jer oni vas posjećaju na ahiret. U redu. Allahov poslanik zabranio, potom naredio. Kaže jedan dio uleme, ova naredba ovdje, kakav je njen propis? Je to naredba? ili je sunet ili muba. Kaže, vraća se na onaj propis kakav je propis bio prije ove zabrane. A kakav je propis bio posjećivanja kaburova prije zabrane? Muba. posjećivanje bio muba. Pa se kaže vraća na isti propis. Kao ovo, te i da haleltum festadu, kada skinete svoje hrane, lovite. Kakav je ovdje propis slova, ova naredba? Da se vratimo na propis slova prije čega? Prije zabrane. A šta je lov bio prije nego što si oko i hrane? Uba. Pa kažu uba, Neki kažu ne, neće biti muba zbog naredbe pa ćemo ga spustiti sunet. Tu je razdjeloženje, ali hoćemo kazati, mora uvijek, kada hoćemo, Allah poslanik sallallahu alaihi sallam naredio puštanje brade. Mi hoćemo kazati, naredjeno je puštanje brade i to je vađiv. Mi hoćemo sad kazati puštanje brade nije vađiv, to je sunnet. Moramo imati argument koji ukazuje i koji nam tu naredu spusta na niži stepen. A ne ima ga. Nego imaju argument koji tu naredbu dižu još na veći stepen. Još nekuda više potvrđuju. Jer je skupina hadisa koji svi potvrđuju to. Nemojte oponašati židovi i kršćane, nemojte. Znači, parandiže. Pa mora uvijek, kada hoćemo tu naredbu ili zabranu, spustiti na niži stepen sa harama ili vađiba, na niži stepen, bilo da se radi, znači, o mekruhu, ili sunnetu, ili mubahu, moramo imati argument. A argument može biti iz Kur'ana, iz sunneta ili konsensusa leme. Razumijete? Allahov poslanik sallallahu sellem nešto zabranio i ti doješ kažeš to je haram. I vratiš se na knjige pika i kažeš sva ulema se složila da to nije haram nego da je mekru. Možete li da je haram? Ne može. Jer je tu konsensus uleme kad se složi gotovo je. Ili ovako kad dojete do ovih pitanja ovo su adabi. Ovo su opća pravila adabi kod koji nije ciljano da čovjek biva griješan, da ne biva griješan, nego je cilj davašanu da poslanik sallallahu nama ukaže na ono što je najbolje, da nas pouči nekoj etici. Pa onda tu Lema nije išla tako daleko da kažu to je haram, nego kažu to je mekru. To je pogredan postupak i pogredan čin, a nije to samo po sebi haram. Kako je ših Albani izvukao da je nikav sunet? Pa što smo, Prejedno. Nije ših Albani izvukao da je nikav sunet. Ja bi kazao kako je većina islamskih učenjaka izvukao da je to sunet. Ja bi tako postavio Tako da ne bi neko mislio da je ših Albani došao s nečim što nije kazao nikupinja. Većina islamskih učenjaka smatra da je nikav sunet, a ne smatra da je ovo je stvarnost koju neki kažu ne treba je pričati. Treba pričati. Ovo je din i ovo je vjera. Većina učenjaka nešto rekla, većina učenjaka nešto rekla. Ne mora biti šak da se složimo sa većinom učenjaka. Možda, možda imamo argumente koji su jači od ovaj, mišljenja većine, kao što je to u brojnim pitanjima. No međutim, to je većina učenjaka jednostavno iz, zato što imaju hadise koje smatraju vjerodostojnim iz kojih zaključuju da nisu sve žene u vrijeme Allahov poslanika i da on nije prigovarao tome. Jer da je žena, na primjer, hadis Esme, kada je ušla kod poslanika, sveme, pa je rekao, kada žena doži punoljetnost, ne smije da joj se vidi ništa od njenog tijela, osim šta? Lita i šaka. Ta ulema brojna kaže da je taj hadis dobar, da je vjerodostajan da je došao sa više puteva koji pojačavaju jedni druge. Ili hadis one žene, Fadla ibn Abbas, hadis, vjerodostajan hadis, kada je na hađu došla ona žena, pa on pogledao u njeno lice. Kažu, a bila je lijepa. Koliko se sad da je bila lijepa, ti pogleda pogledao njeno lice. Znači vidio je. Pa je Allahov poslanik okrenuo njegovu glavu, bojeći se, kaže da ne izazove A nije njoj naredio da popije lice. Primjera jel? Imaju, nema odgovara na drugi način, ali hoćemo kazati, oni imaju nekakve argumente na osnovu koji zaključuju. Iako se na svaki taj argument može odgovoriti i može se prigovoriti svakom tome argumentu, to je stvar znači vaganja dokaza. Ali znači postoji određeni argument koji, koji na to ukazuju. Pa onda kažu ta naredba se odnosi samo isključivo na žena Allahovog poslanika, nema jasne naredbe za sve druge žene i tako dalje. I nema zaista jasne naredbe, jasno kad se ne što zaključiti. Ali u svakom slučaju može se odgovarati, mogu se vagati argumenti, ali pitanje je znači razumijevanja širijsko pravnih dokaza ništa drugo. A pravnici hanefijski kada govore o tome, našao sam kod Ibnu Abidina u njegovom, kad je govorio o kupoprodaji. U devetom tomu našao sam da je govorio o bradi. O kupoprodaji kada je govorio, to je nešto na, neki neki obradi. Tako je izražavao se bradama, da sve jedne prilike pripremio, kad smo bilo odgovarali na brade, pripremio sam da to pročitam i vidio sam da je došlo goste par ljudi, pa sam ostavio listati pa pročitati. To su tako žestoki izrazi za ljude koji briju brade. tako da ne bi rekao da Hanefi zvučaja to smatraju, ovaj, to smatraju grubim i pogrdnim postupkom i ne smatraju da je samo brada sunnet, nego da je brada sigurno više od toga.